turamutse bakunze ibiganiro bya hadiyo isanganiro kaze makuru yokuru kuri mutaga ariko mudutunge ku kanya twacerewe ayo nayo tuhahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize amafaranga angana ijana y'amadolari y'amanyamerika niyo asabwa ku muntu wese w'umunyamahanga ashaka kwinjira ku butaka bw'u Burundi kugira apime umugera wa korona ibyo bikaba biri mu itangazo ryasohowe n'ubushikanganje butatu bw'amagara y'abantu bw'intwaro yo hagati mu gihugu ndetse no bw'ikigega cya leta kuri uyu wa kabiri amafaranga azofashwa akazofasha mu kugwanya ikiza ca corona mu cy'ubudandaji ibiciro by'ifu y'ingano n'amavuta y'amakoto byaraduze mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu baciye kuri uwa gatatu igiciro cy’amavuta kikaba cyaduza amafaranga agera ku bihumbi icumi ku kidumu mirongo c'amaritiro 22 iduga y'ibyo biciro bikavugwa no mu ntara ya Rumonge ubucana yandi y'imvugiremesha tubafitiye imvugo ifatiye ku migwi y'abakorewe y'abakozwe ko n'amagume ziboneka mu kugerageza kwerekana ko umugwi wiwawe ari wo wakozwe ko n'amagume gusumbya iyindi migwi yose jean bosco harerimana umuhinga mu butungane bw'inyuma y'intambara akaza gusigura ko umugwi umwe wese werekana ko ariwo wababaye wishimikiza amagume aba yarabaye muri kahise amakuru ahagariwe mu bw'ibyuma na inosa bibona imana ezekendi kumwe kuri mikorokazi isanganiro iradiyo kaze mu ry'ano makuru duhera mu gisata cy'ubutungane irekugwa ry'abafungwa bamwe bamwe mu rutana no gukorana neza hagati y'umugwi w'igihugu jeje w'agateka kazina muntu n'abacamanza hamwe n'abashingwamanza manza ni bimwe mu ngaruka nziza z'inyigisho zimaze igihe zihabwa ku byerekeye ugukurikiza amategeko mpuzamakungu y'agateka muntu mu guca imanza bishikirizwa na Dr Six vinyini muraba umukuru w'umugwi cndh mu gihe kuri wa gatatu hatanguzwa izo nyigisho ku mugwi wa nyuma w'abacamanza n'abashiki n'abashingwamanza bo mu karere ko hagati gashira ubuseruko bw'igihugu ngo abamaze kwigishwa abashikijana mirongo itanu bakaba badakwiye akamenyesha ko uburyo bubonetse icyo gikorwa kizobandanya no ku bandi inkuru ya mugenzi wacu Ahmed Mutore muri izo nyigisho ku mugwi ugira kane w'abacamanza n'abashingwamanza ziriko zibera imurambya uwurongoye umugwi w'igihugu jejwe agateka ka zina muntu ari nawo waziteguye avuga ko zimaze kugira akamaro aho abafungwa bamwe bamwe bamaze kurekugwa ngo eka n'imigenderanire uyo mugwi ufitaniye n'abakorera mu gisata c'ubutungane ngo yariyongereye ica mbere ni uko dutanguye kubona ko hariho abantu bari bamaze igihe kinini bafunzwe mugabo tumaze kubikurikirana kandi tukabiganira n'ababijejwe ugasanga umwe canke uriya arafunzwe yafunguwe ndashobora kuguha nk'akarorero nko muri rutana duhejeje ivyigwa vyaho twarashoboye kugira inama n'abantu bamwe bamwe mu bucamanza hanyuma baratubwira yuko bagiye kwicarira ibibazo twari twabatuye kandi mu nyuma baraduhamagaye baratubwira ko abo bantu barekuwe ni ukuvuga ko tubandanije tukorana neza n'aba bashingwamanza n'abacamanza hariho utunenge tumwe tumwe tuzoca dutora umuti Sixte Vinyini muraba akaba kandi avuga ko igitigiri cy'abaronkejwe izo nyigisho kidakwiye ku buryo bubonetse bazoheza bakigisha n'aba y'abandi icyo gitigire ntigikwiye ntigikwiye kuko urabona ko dutumira abantu babiri babiri canke umwe umwe uravye mu masentare atandukanye ari mu gihugu utumiye abantu babiri ahantu haba hari nka mirongo ibiri canke barenga urumva ko bitaba bikwiye iyo turonka uburyo canke mu gihe tworonka uburyo mu misi iza tworaba ingene twibuka n'abo bandi naho tuzi neza ko aba bakurikiranye izi nyigisho nabo nyine bazoza e, barazasurira kuri abo bandi basigaye muhira kandi twibuke ko hariho n'amasentare y'intango tutashoboye kuronka ingene dutumira eh, muri ibi vyigwa twibimvira ko mu gihe tworonka uburyo nabo nyene twobahamagara kugira ngo dushobore gusangira ibi nyene uguharanira agateka kazina muntu ngo si igikorwa c'umuguseni dehashe gusa wawurongoye agahamagarira uwo ari we wese kubijisho no gushengeza uwo wese ahohotera agateka kazina muntu Arumere mutore urakenuye mu gisata c'amagara y'abantu amafaranga ngana ijana ry'amadolari y'amanyamerika niyo asabwa ko umuntu wese w'umunyamahanga ashaka kwinjira ku butaka bw'uburundi kugira apimwe umugera wa coronavirus nkuko biri mu iryo tangazo ryasohowe n'ubushikanganje butatu bw'amagara y'abantu bw'intwaro yo hagati mu gihugu ndetse n'ubwihega ca leta kuri uyu wa kabiri ayo mafaranga azorihwa mu ntumbero yo gukinga e, mu ntumbero yo gukinga ikiza cya corona ibipimo bushaka gusohoka igihugu bizokorwa ku buntu ariko akazobanza kuriha urupapuro rwemeza ko yipimishije abanje gutanga amafaranga ibihumbi icumi kugira ngo aruroswe iryo tangazo ribandanya rivuga ko abarundi bashaka kwinjira ku butaka bw’u Burundi bazoriha amafaranga y'amarundi angana n'amafaranga mirongo itatu mu madolari y'abanyamerika abanyeshuri ndetse n'impunzi zitashe bakaba batarihishwa ayo mahera mu gupimwa umugera wa korona sangwa muri sanze kuri radiyo isanzwe it all. ku gihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu amakuru yacu arabandanya mu gisata cy'umutekano umugabo yitwa girarike bernabe ni umwe mu bantu baherutse kwakwa amatongo ku mugwa mukuru w'intara ya karusi kuri uwa gatatu akaba yajyanywe gufungirwa mu gashoka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara ibyo bibaye inyuma y'aho kuri uwa kabiri yabujijwe na musitanteri wa komine buhiga mu muryango wa Girarike Barnabe wo ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi bavuga ko kuri uyu wa gatatu yapfunzwe mu gipolisi muri komisariya aho ku mugwa mukuru w'intara ngo inyuma yaho kuri uyu wa kabiri ariho babona musitanteri aza kwirukana abakozi bari bashyize mu murima igihe bariko baratera imbuto bati ubu rero niho babona ko itongo ryabo rigiye kunyagwa ngo kubera ko ngo aho kuwa kabiri nyene mu gitondo abakozi bamaze kwirukanwa na musitanteri wa komine Buhiga ngo baciye babona amabeni azana umwavu w'igisogorore w'inka batura aho mu murima aho bari bararimye mu gihe rero musitanteri avuga ko uwogira rike Barnabe yagumutse ngo yanka ingingo yo kumwaka iryo tongo ingingo musitanteri bace baseme Terence avuga ko yafashwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu muryango bavuga ko iyo ngingo atayo bazi ahubwo ngo musitanteri yoba agomba kubanyaga iryo tongo ni mu gihe bo mu muryango bemeza ko bafise impapuro zikwiye z'iryo tongo mbese ngo gushika no ku mpapuro bahawe n'ubucamanza ngo igihe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe naho nyene abarongoye intwaro ngo bagomba kubaka iryo tongo bagasaba ko uwo Irarike Barnabe yorekugwa atagisabwe ngo hanyuma abandanye arangurira imigambi muri iryo tongo bemeza ko yahawe tumenyeshe ko uwo Girarike Muyoboke Barnabe ari mu bandi banyagihugu batswe amatongo aha ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi bamwe bakaba bamaze kwitura izindi nzego hari habituye umuhuza w'abarundi abandi bahindikiye umukuru w'igihugu bakaba bari barindiriye ingingo zofatwa n'ababijejwe ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro Blaise Pascal tugukengurukire nawe mu gisata cy'ubudandaji haracibonekeje haracibonekeza urudandazwa rw'ubumwanya butabora mu masoko amwe yo mu gisagara ca Bujumbura nko ku isoko Bujumbura City Market beshi bita kwa Sione hamwe no mu ruvumera no mu ruvumera ngo rudandazwa rwaragabanutse kuva aho bafatiwe ingingo ibuza kudandaza hamwe no kuzihingura abadandaza bavuga ko ubu zitakiboneka cyane naho zibonetse zikaba zizimbye bagasaba ko hogwizwa ibindi bintu byo gutekeramo abantu inkuru tubaza Jean-Marie Mayonga ubwo umwanya butabora hamwe hamwe mu bibanza twagendeyemo mu masoko ya hano mu gisagara cya Bujumbura mu bibanza bitandukanye biraboneka yuko butakiriho ku bwinshi bamwe mu badandaza twaganiriye bakavuga yuko ubwo umwanya butabora ubu bwasubirijwe ubushikiranganji bw'ibidukikije bukaba buherutse kwibutsa ko abantu bose badandaza ubwo mwanya uzoshobora kutubariza ingingo yafashwe azoshobora gutangishwa amanda ari hagati y'amafaranga ibihumbi bibiri ni miliyoni ijana z'amafaranga marundi. Jamari Mayongatu ukengurukiye muri ico gisata nyene ibiciro vy'ifu y'ingano n'amavuta y'amakoto byaraduze mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura nkaho bagenzi bacu baciye kuri wa gatatu igiciro c'amakoto caduze amafaranga agera ku bihumbi 10 ku kidumu c'amaritiro 200 abadandaza hamwe n'abakoresha ivyo biribwa bagasaba ko ibiciro vyogabanuka mu gisata c'ubushikanganje bw'ubudandaje bakavuga ko iyo ngingo atayo bari bazi ariko bakavuga ko bazoyico bashikirije mu makuru yacu hanyuma inkuru yacu tukayigaruka ko mu kanya wose ibonetse mu mvugo iremesha eh, zica imvugo ngo zica mu migwi abakozwe ko n'amagume zibonekeza mu kugerageza kwerekana ko mu mugwi wiwe ariwo wakozweko n'amagume gusumbya iyindi migwi yose ijambo sikorera imana umuhinga mu butungane bw'inyuma y'intambara asigura ko umugumwe mu kwerekana ko ariwo wababaye wishimikiza amagume aba yarabaye muri kahise imvugo nk'izo ngo ziraba intambamyi mu kunywanisha imigwi y'abantu mu kibano obeniyo imvugo zica mu migwi abahuye n'amagume ziyerekana ku mugwi uba ushaka kwerekana ko ari wo wakozwe ko cyane n'amagume gusumbya iyindi migwi iyo migwi iba isa n'iyiri mu ihiganwa jean harerimana izo mvugo ziva ku mabi aba yarakozwe muri kahise ayo mabi akaba araba imigwi y'abantu ifatiye ku bwoko bwabo ku ntara zabo ku gitsina hanyuma iyo migwi igaheza ikifata yuko yababaye gusumba iyindi migwi imigwi itandukanye y'abashikiwe n'ibiza bagaheza bakaja mu kintu twokwita irushanwa nko kuvuga bati twebwe twarababaye gusumba abandi uwo muhinga mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara arerekana amamuko y'imvugo nk'izo asigura ko zatanguye inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose yatanguye neza neza ingwano ya kabiri y'isi yose maze kurangira hanyuma abayahudi hamwe n'abandi bagwanya bijya byiyumviro bya Hitler bagwanya bijya byiyumviro byo kumara abayahudi cyane nk'abafaransa bari imbere no mu bindi bihugu by'i Buraya hanyuma rero intwaro ya Hitler iraheza ibafatira hamwe n'abayahudi babajyana mu mahonero ka de rero intambara imaze guhera bagarutse mu bihugu bitandukanye mu Bufaransa no mu bindi bihugu abo bantu b'abakomunisite bagwanye bakagwanya ibyiyumviro bakavuga ati mwebwe abayahudi ntabwo ntacyo mwabonye bishika gute ngo mutegwe ntimwivune twebwe twarivunye bati rero mwebwe ntukwiye gufatwa nk'abarokotse bakwiye kuvuga ibyo babonye imvugo nk'izo mu kibano ngo zirashobora gutera ingaruka mbi muri izo ngaruka ngo nuko imvugo nk'izo ziba intambamyi mu kunywanisha imigwi y'abantu canke ndetse zigatuma haba injyane z'ikivunga amabikivunga arashoboka cane gose na cane cane yuko umwana wawe umwuzukuru umwuzukuru awuhaye umwuzukuruza gushika naho mbere imigwi y'abantu yahora ibana neza byanka yuko basubira ku bana mu kurwanya imvugo nk'izo uwo muhinga avuga ko hari uruhara rw'abafata ingingo mu gihugu cyangwa n'abandi bakorera nk'amashyirahamwe yigenga hamwe n'amashengero aba mu nyigisho batangaza buri munsi ngo boza baributsa abantu imvugo zibereye obe niyo nkuru rakenuye tugaruke ku nkuru twabashikirije ijyanye n'ibiciro vyifu y'ingano n'amavuta y'amakoto byaduze mu bice bitandukanye by'igisagara ca bujumbura aho umugenzi wacu yashoboye guca igiciro cy'amakoto cyaduze amafaranga agera ku bihumbi icumi ku kidumu cy'amaritiro mirongo ibiri n'abiri abadandaza bagasaba ko ibiciro vyogabanuka eri nibere n'ibigira kare ifarini yari kuri mirongo ine na bitanu mugabo iyo fu y'ingano yadugijwe amafaranga agera ku bihumbi icumi by'amarundi nk'uko abayidandaza babivuga umwe muri abo bayidandaza muri komine ntahangwa mu gisagara cya bujumbura avuga ko ifu yaduze cyane ari yitwa ngoma ugereranije n'izindi ubu uye ifarini ni ukuvuga haciye indwi ifarini yaduze kare ifarini yari kuri mirongo ine na bitanu mugabo ahigeze igeze kuri senkani senye mugabo ziri ubwoko butatu ariho azani akaba ngoma na bora rero ngoma niyo iri ku giciro cyo hejuru keretse ifarini farini ya zamu niyo yoyo ari buke buke nayo nyine iri kuri mirongo itanu itanu na kimwe uwundi munyagihugu wasanzwe akoresha iyo fu y'ingano mu guhingura ibitumbura aremeza ko izimvye asigura ko iyo bayikura babasigurira kwikenye ivyo bigatuma wahingura ibitumbura akora nabi nabi nkuko abyivugira baradugiza ibiciro cyane yarakenye irakenye nayo nyine ntayihari kuko nk'ijya ya mbere yazaniya ijya ntayihari ijya iva hanze ntayo batubwira ko yaziyimbye nabonyene kugira bayironke barinda gukobya niho gituma nyine baca bayitsemba kifarini iyi bitumbura ntituduze tugumiza uko nyene no kugira nyine umuntu ntayugare nayo ubundi hoho twoca duheba gusa umuntu aguma abandanya akora nyene araba ukuntu ubuzima bwogenda na bamwe mu bihereza ibyo bitumbura bavuga ko bitakingana nk'ibya kera eka n'ibiciro by'amavuta y'amakoto byaraduze uyadandaza avuga ko bayabazanira bababwira ko atakiboneka ariko ngo nta siguro n'imwe bazi y'igituma amakoto yaraduze twebwe amakoto badusanga ngaha aya rero tanto baratubarira ngo ntayariho tanto bakatubarira ngo ntayaraboneka mugabo yabonetse baca baduhera ku byo hejuru ntitumenya yuko gituma duga mu general ahubwo rero twebwe nk'abanyagihugu mutubariza ibyaho nge n'ibimeze abo badandaza ifu hamwe n'amakoto cyo kimwe n'abakoresha ibyo biribwa basaba ko ibyo biciro byogabanuka kugira ngo boroherwe Eline Bere urakenuye mu bushikanganje bw'ubudandaji bakaba bavuga ko iryo duga ry'ibiciro atajyo baramenya bakemera kuzogira ico bashikirije mu makuru yacu yo hanyuma ariko kandi iduga ry'ibiciro ntirivugwa mu gisagara ca Bujumbura gusa no mu gisagara ca Rumonge bavuga ko ahagiye guhira indwi yose abakora ibihingurwa mu ifarine batorohewe abadandaza b'imikate bavuga ko ifarine isigaye izimbye aho umufuko waduze ibihumbi cumi n'umunani abaranguza ifarine bakavuga ko bayironka izimbye bagasaba ko leta itanga uruhusha bakayigura mu gihugu kibanyi cya Tanzania aho bavuga ko izimbutse nino ngaha turangirije amakuru twateguye kubashikiriza ndabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye shimire eh, mugenzi wacu yari muhinga bw'ivyuma inosa imana mwashikirijwe na Ezekiel kumwe nawe mugira umunsi mwiza Thank you.